بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Sema Imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikiliza na likasema hakika sisi tumeisikia Qur'ani ya ajabu yahdi ila ar-rushd fa amanna bih walan nushrika bi rabbina ahada inaongoza kwenye uongofu kwa hivyo tumeiamini wala hatutamshirikisha yeyote na Mola wetu mlezi wa anna وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu mlezi umetukuka kabisa hana mke wala mwana وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا Na kwa hakika wapumbavu miongoni mwetu walikuwa wakisema uongo uliopindukia mipaka juu ya Mwenyezi Mungu. Wa anna dhanna an lan taqula al-insu wal-jinnu ala Allahi kadhiba. Nasi tulidhani kuwa watu na majini hawamzulii uongo Mwenyezi Mungu. Wa annahu kana rijalun من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا Na hakika walikuwako wanaume katika watu waliokuwa wakitafuta kujikinga kwa wanaume wa kijini, kwa hivyo wakawazidishia madhambi. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا Na kwa hakika wao walidhani kama mlivyodhani nyinyi ya kuwa Mwenyezi Mungu hatamleta mtume. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba, nasi tulizigusa mbingu na tukaziona zimejaa walinzi wenye nguvu na vimondo. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'a فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا Na hakika tulikuwa tukikaa humo katika baadhi ya makao ili kusikiliza, lakini sasa anayetaka kusikiliza atakuta kimondo kinamvizia. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا Nasi hatujui kama wanatakiwa shari wale wanaokaa kwenye ardhi au Mola wao mlezi anawatakia uongofu. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا Na hakika katika sisi wamo walio wema na wengine wetu ni kinyume na hivyo. tumekuwa njia mbalimbali. Wa anna dhanna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba, nasi tulijua kuwa hatutomshinda Mwenyezi Mungu duniani wala hatuwezi kumponyoka kwa kukimbia. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا Nasi tulipousikia uongofu tuliuamini. Basi mwenye kumwamini Mola wake mlezi basi haogopi kupunjwa wala kudhulumiwa. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون Faman aslama faulaika taharraw rashada, na hakika wamo katika sisi Waislamu na wamo kati yetu wanaoacha haki, basi waliosilimu hao ndio waliotafuta uongofu. Wa ammal qasitun fakanu li jahannama hataba, na ama wanaoacha haki hao watakuwa kuni za jahannam. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا Na lau kama wangelisimama sawa sawa juu ya njia, tungeliwanywesha maji kwa wingi. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ili tuwajaribu kwa hayo na anayepuuza kumkumbuka Mola wake mlezi atamsukuma kwenye adhabu ngumu. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, na hakika misikiti ni ya Mwenyezi Mungu basi msimuabudu yeyote pamoja na Mwenyezi Mungu. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada. Na hakika mja wa Mwenyezi Mungu aliposimama kumomba wao walikuwa karibu kumzonga. Allahu akbar Allahu akbar. La Suratul Jin imeteremka maka. Mwenyezi Mungu mtukufu amemwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sura hii tukufu awafikishie watu aliofunuliwa yeye kwa wahi kwamba majini wameisikiliza Qur'an na wameitikia wito wake na kuwapa habari kwa yaliyowapata wapumbavu wao na wema wao na yaliyokuwa kutokana na kukaa kwao kusikiliza kwa wizi na kufukuzwa kwao hivi sasa na aya za sura hii zinaeleza habari za hao wanaonyatia kwenye njia ya Uislamu na kuupinga na ikasimulia juu ya kuisafishia misikiti kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu tu peke yake na juu ya wito wa mtume kumwendea Mwenyezi Mungu na majini kumzunguka mtume na ikaeleza kwa kuwekea mipaka lipi aliwezalo mtume na lipi ambalo haliwezi na ikahadharisha wenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume watahadhar na jahannam na kubakia humo milele. Na mwishoe sura ikahitimisha kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyehusika na kuijua ilmu ya ghaibu, mambo yasiyoonekana na humdokezea anayemteua katika viumbe ili awe ni mtume wa kuhifadhi wahi kwa kuulinda mpaka wafikishie watu kwa utimilivu na Mwenyezi Mungu anayajua hayo. Ewe Muhammad, waambie watu wako, nimepata wahi kwamba kikundi cha majini kimesikia kusoma kwangu Qur'ani. Nao wakawaambia wenzao, hakika sisi tumesikia Qur'ani ya namna ya peke yake. Hatujapata kusikia mfano wake kabla yake. Inaitia kwenye uongofu na usawa. Kwa hivyo tumeiamini hiyo Qur'ani tuliyoisikia na kabisa tutamshirikisha mula wetu mlezi aliyetumba na kutulea na chochote katika waja wake na kwamba hakika cheo na utukufu wa Mola wetu mlezi umetukuka hana mke wala mwana na hakika wajinga katika sisi walikuwa wakimzulia Mwenyezi Mungu maneno yaliyokuwa mbali kabisa na ukweli na kuwa sawa na hakika sisi tulikuwa tunadhani kuwa haiwi binadamu jini kumzuilia Mwenyezi Mungu jambo ambalo zilaiki naye kutefika nalo. Na walikuwako wanaume katika wanadamu wakitafuta ulinzi kwa wanaume wa kijini. Basi hao binadamu hawakuwazidishia majini la kuzidi uasi na ujinga na ujeuri. Na hakika majini walidhani kama mlivyodhani nyinyi enyi binadamu kwamba Mwenyezi Mungu hatamfufua yeyote baada ya kushakufa wala hatowaletea watu mtume yeyote wa kibinadamu na hakika sisi tulitaka kufikiria mbinguni tukakuta kumejaa walinzi wa kimalaika wenye nguvu na vimondo vinavyounguza kutoka upande huo na sisi kabla ya leo tulikuwa tukikaa pande za mbinguni kwenye makao kwa ajili ya kuchunguza habari za mbinguni lakini sasa mwenye kutaka kusikiliza na kutavimondo vinamgojea kumzuia na kumteketeza. Na hakika sisi hatujui imekusudiwa adhabu kwa walioko katika ardhi kwa huku kulindwa mbingu hata ikazuiliwa kusikilizwa au mwana wao mlezi anawatakia kheri na uongofu. Na hakika miongoni mwetu wapo waliowema wacha Mungu na miongoni mwetu pia wapo walio kinyume na hivyo. Na hao ni walio wastani katika wema wao. Kwa hivyo sisi ni wa makundi mbalimbali. Na hakika sisi tumeyakinika kwamba hatutamshinda Mwenyezi Mungu popote tutakapokuwapo katika ardhi wala hatutamshinda hata tukifanya tuikimbie hukumu yake kwendea mbinguni. Na hakika sisi tulipoisikia Qurani tuliiamini. Na mwenye kumwamini Mola wake mlezi basi hachelei kupunguziwa chochote katika mema yake wala kudhulumiwa kwa kuzidishiwa maovu yake. Na hakika kati yetu wapo waislamu wenye kuikubali haki na miongoni mwetu wapo wenye kuiacha njia ya uongofu. Basi wenye kusilimu hao wamefuata njia ya haki na ni wenye kufanya jitihada katika kuihiari njia hiyo. Ama majeuri walioiacha njia ya Uislamu basi hao watakuwa ndiyo kuni za jehanamu. Na hakika lau kuwa watu na majini wakifuata njia Uislamu wala wasende upogo wakaiwacha basi bila shaka tutawanywesha maji mengi yatakayoenea nyakati za haja ili tuwajaribu tuwaone vipi watavyomshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema anazowaneemesha na mwenye kukengeuka na ibada ya Mola wake mlezi atamtia katika adhabu ya mashaka asiyoweza kuyachukua. Na imefunuliwa kwangu kwamba kwa hakika misikiti ni ya Mwenyezi Mungu peke yake. Basi msimwabudu yeyote pamoja na Mwenyezi Mungu. Na imefunuliwa kwangu kwamba aliposimama mja wa Mwenyezi Mungu Muhammadi katika sala yake akimwabudu Mwenyezi Mungu, majini walijikusanya makundi kwa makundi wakistajabu kwa yaliyokuwa wakiyaona na wakiyasikia.